optizol hori da ikerketa tekniko bulegoa, eta manatuak izan dira, soiteko lola lura nola zen. dute ez dutela la kompetanza soiteko lura zikinadanez ala ez. Eta soin dute bakarrik hiru mena erraiten dute lura, lurgora, lehengo lura, hoita sei metruetan barna dela. Organ eta guretzat ez da eskola bat egiten, so egin gabe lura barnean ze kalitate den. Loditasunak hoita metra beden badira, eta behar da jakin zer den. Hortako guk indugu zari hausietan, guk uh, eh, zari dugu hori hausietan, hartuz uh, roku han referre raiten da. Hori induku landires haundia baita eskol baten egitea hor, ezin jage jakinez ze kalitate den lura.